Тоа бе поздравите. Преминуваме, односно продолжуваме, ако некој се секава, не верувам дека некој се секава со кое продолжение од Агапе, и тоа да ви кажам, 15-то поред. Јас реку дека нема да има 20, сигурно, ама можно и да има, не знам. И можна и да... Мислам, сигурно ќе не фати и мај. Па сега ќе видиме до кога ќе се одвива таа серија. И да почнеме со прво послание до Коринќаните, кога, каде што вообичајно и почитуваме, каде што ни е суштината на оваа порака. Јас би читал од овој пат да се подсетиме од четвртиот стих, па се таму до седмиот, каде што се наброени оние 15 атрибути на љубовта Агапе или карактеристики. Вели, љубовта долго трпи. И тука би застанал би кажал, тоа е една од карактеристиките на рибарите. Трпеливи се, луѓе страшно трпеливи. Оно што јас, мислам, како рибар не би можел да бидам рибар, да зјапам во тапата со саати, некогаш. Меѓутоа, тоа е, рибарот е трпелив, <laughs> рибарот е посветен на тоа што го работи, Тоа биле и Петар и останатите, затоа Исус ги искористил. И што друго да сакам да кажам околу нив? Да, Зоран кажа разни мамци, нели? Меѓутоа, Исус кој ги повикал да ловат луѓе, не со мамци, туку со вистината да ги ловат. Тоа е една битна разлика, мислам. Али, ете, сепак, со Божја помош, со водство на Духот Свети, како да се дојде до одредена душа, а не се доаѓа кај секого на исти начин. Тука е потребна посветеност, трудолюбивост, трпеливост секако. Значи, љубовта долго трпи. Зборувавме дори во два наврати за ова битна карактеристика. Любовта е милостива, или полна со добрина, другиот превод. Любовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Се премолчува, тоа беше минатиот пат, или се покрива во другиот превод, се верува, тоа ќе биде за денеска, на се се надева, се трпи, и вели љубовта никогаш не престанува. Да поврземе малку и минатиот пат спомнав, може би ќе беше згодно да одржиме цела една тема на проблемот со тоа колку ние премолчуваме, а видовме ке Любовта премолчува и покрива, но сме држале такви теми и верувам дека тоа не е кристално јасно, проблем кој што верувам дека Фала на Господа, ако некој го нема, меѓутоа мнозината го имаат, да не премолчуваат. И спомнав минатиот пат и само, само еден момент, значи, ќе спомнам на почетокот како вовет, да, значи, да се навратам на она дека љубовта се премолчува. Да поврзаме со два стига. Прво Петрово 4.8. Прво Петрово 4.8. Јас пак ќе повторам, ќе кажам, неколку пати кажав, ова е може би лесно да се проповеда, ама е доста тешко да се живее. И затоа ни е потребна Божија помош, односно да не им е потребен Светиот Дух, всушност, се се сведува на Светиот Дух, преку Светиот Дух се излева таа љубов во нас. Само така можеме да бидеме овакви какви што нели, е опишено овде во Коринќаните 13 глава. Иако овде, па, овде Павле конкретно ова го запиша до Коринќаните. Коринќаните имале страшни проблеми. А, и нетрпеливи биле, и се воздигнувале и така натаму и така натаму, и тоа допренесувало до лоши меѓучовешки односи, меѓутоа тоа се повуки и за секој од нас. И ние не сме на некое, кој знае какво ниво во поглед на меѓучовешките односи, а тоа е едно од најбитните работи, кога луѓето ќе дојдат, тие би се задржале и ќе бидат привлечени токму од љубовта и нашите меѓучовешки односи. Тоа е оно што највеќе ги привлечува. Привлекува. Така вели Библијата. Значи, ако се љубите помеѓу себе, по тоа светот ќе познае дека сте мои следбеници. Значи, реков прво Петрово 4.8, овој стих гласи, пред се имате постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Сличен стих имаме во Пословици 10.12, значи Стар Завет малку, Пословици 10.12, оние практични изреки или пословици на мудриот Соломон, 10.12. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Кажав минатиот пат, не дека љубовта ги покрива гревовите. Љубовта не го оправдува гревот, како што и Бог нели не го оправдува гревот, но љубовта прави се за да го заштити грешникот, да го покрие, а не да знаат сите, да чујат сите што направил и да му се сруши угледот на тој начин. Любовта покрива, любовта се поставува заштитнички, любовта премолчува. На тој начин, помагајки му на грешникот, да не се расчуе тоа надалеко, значи колку повеќе се расчуе, толку потешко го доживува секој тоа нешто. Посите па ние сме биле, можеби, на некој начин жртви на, на, на, на такво нешто, значи на ширење на муабети. Значи, озборувањето како проблем, наместо заштита, всушност, грешникот го разнесува на секаде и му се руши угледот. И минатиот пат спомнав, аз сега накратко само а, ке го спомнам племето Дан. Од 12 племења кои што произлегуваат од Јаков, единствено ова племе Дан е исклучено и го нема во откровение. Од 12 апостоли во Новиот Завет, единствено Јуда е тој кој што отпаднал. И сега интересно, меѓутоа Дан, племето Дан и самиот, да, племето Дан и Јуда имаат доста заедничко. Околу Дановото племе. Се секавате во времето кога се разделило царството на северно и јужно, Јеровоам е тој кој што завладел со оние 10 племиња од северното царство, и се секавате кај поставил телиња, значи свој богослужение, во Ветил и во Дан, Тој е градот кој што го носи името токму по, по Дан, по Дановото племе. Лајс се викал, затоа може да читате во Суди 18 глава, каде испотепале се живо тамо еден а, мирен народ, за да дојдат до земја своја, Дановото племе. И не тоа само, туку први биле кои што прибегнале кон идолопоклонство. Токму таму во Дан, во Лајс, што нели подосно ќе се нарече дан, се сркјаваат со еден левит кој што имал кип кај себе, уште не знам што таму оној надплекник или што беше, и го зеле кипот и почнале да му се поклонуваат на кипот и да си свориле своје богослужение, слично нешто како Јеровоам, наспроти свештеничкиот ред, наспроти богослужението кое што се одвивало во сило тогаш, таму бил Божиот храм. И не е тоа, може би, најбитната карактеристика, меѓутоа најбитното задание е она што е запишено во Битие 49 глава. Значи, да отвориме во Битие 49. И Минатиот пат го спомнавме, че едно од најбитните карактеристики вели, како прво во 16 стик, значи Битие 49, 16, 17. Зошто се вика дан како прво? <laughs> Што значи дан? Суд од Данијел, нели, Бог ми е судија, меѓутоа што го има Ел. Овде имаме само Дан. Вели 16 стих, Дан ќе го суди својот народ, како секој израелево племе. Меѓутоа, едно е да судиш како што треба да судиш, како што Бог бара, а друго е да, да ги судиш своите браќа, да ги осудуваш своите браќа и сестри, она што всушност го прави дјаволот. И сега 17 стик е оној кој што е интересен. Дан нека биде змија на патот, отровница по патека, што ќе го касне конјот за ногата, така што јавачот ќе падне на назад. И ова токму асоцира на она, озборување, рушење на угледот на човек. Значи, правење нешто да го бутнеш ближниот или било кој, место да го подигнеш, место да го заштитиш, место да му помогнеш. Значи, како змија, знаеме што е, кои се карактеристиките на змијата, значи лукавост, препреденост, која што ќе го касне конјот за да падне конјаникот, јавачот. Толку околу дан, накратко само реков, Јуда, ајде да видиме што слично може би има Јуда кај себе со дан. Читам од коптежот на вековите од овој превод што е на Часлав Дичевски и Миле Павловик. 554 страна, или тоа е главата за Јуда, че од Јуда носи наслов таа глава, 76 глава поред. На 554 страна е што запишал Елен Вајд. Јуда бил високо ценет од страна на учениците и тој имал големо влијание врз нив. Значи бил високо ценет, и имал големо влијание врз нив. Самиот тој имал високо мислење за своите способности. Е, имавме во пуката примери споредба на гјаволот со Исуса. Имал високо мислење за своите способности, а подолу ќе пише Елен Вајд дека бил слеп за собствените слабости. Значи, пазите, човек кој што бил слеп за собствените слабости, а имал високо мислење за своите способности. И на своите браќа гледал како на многу по инфериорни од него во поглед на разсудувањето и способностите. И сега што мислел? Има тука наведено неколку од учениците што мислел за нив. Мислел дека тие не ги гледале своите можности и не ја користеле предноста на околностите. Според негово мислење, црквата нема никојаш да напредува со толку кратковиди луѓе како водачи. Петр бил изболив и делувал без размислување. Така си мислел Јуда и не дека бил далеко од вистината, ама Знаете, поентата на овој текст е Петер ваков, овој е таков, тој е таков, никој не вреди, само јас вредам. Некој што сте биле во искушение да паднете <laughs> на вакво нешто. Јас сум бил. Да ви кажам право, јас сум бил. Значи, тој е духот на Јуда. Да ме никој не вреди. Ама јас, секој вреди во собствените очи, кога е слепнеле за своите слабости. Според него мислење, значи, црквата нема никогаш да напредува со вакви кратковиди луѓе како водачи. Петр бил избовлив и делувал без размислување. Јован, кој како драгоценост ги чувал вистините кои паѓали од Исовите усни, според мислењето на Јуда бил слаб финансиер. Матеј воспитан да биде точен во се, многу внимавал на честноста и секојаш размислувал за Христовите зборови и бил толку обземен со нив, па според мислењето на Јуда бил неспособен за каква било остроумна и далекосежна работа. И покрај тоа што е Матеј има своји доблести, Јован своји доблести, Петр може би немал толку, по биле видливи оние негови значи, негативни страни, сепак Јуда ги оцрнува овде. вредат во негови очи.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 е човек кој веројатно многу оговарал. Многу се занимавал со другите, не се занимавал со себе, но со другите. Гледаме големи сличности, значи гледаме до што доведува еден ваков дух, дух на озборување. Дан исклучен како племе и Јуда исклучен од учениците. Самиот се исклучен и самиот на крајот трагично завршен. Значи, тоа е она што е спротивно. Кога озборуваме, го правиме она што е спротивно, она што, што, што сака Господ да го правиме, односно спротивно на она што љубовта го прави. Љубовта премолчува се, љубовта покрива се, љубовта е заштитничка, љубовта сака да го заштити грешник. Па макар и што да направи. Нормално, не толерајќи го греот. И видовме минатиот пат оној пример со Марија Магдалена, кога Исус и рекол, и јас не те осудувам, не ги осудил дури ни останатите, а и рекол на Марија Магдалена, оди и не греши повеќе. И сега доаѓаме до карактеристиката дека љубовта верува се. И оде сега мора на, на, на почетокот да кажеме што ова не значи. Значи, љубовта верува се. Како ќе го ова? Некој ќе рече, па, зарем љубовта е наивна, па се верува. Не, значи, тоа е она што не значи. Любовта не е наивна. Видовме од предходниот стих, любовта добро разликува што е правда, што е неправда, што е правда, што е вистина, што е добро, што е зло. Тома работа по Бог и любов, зарем Бог <laughs> е наивен, зарем Бог не знае да разликува. Значи, ова не значи дека любовта е наивна. Любовта не верува во невистини, любовта не верува во лажни доктрини, Любовта не им верува на лажни учители, Ќе видиме подосно што значи тоа верува во се и во кој смисол. Значи, оваа глава е практично, по-практично не може да биде прва коринкјаните. И токму највеќе акцент става на меѓучовечките односи. И тука, која се веле и љубовта верува во се, токму се однесува на нашите меѓучовечки односи. А, е, да читаме пословици 14.15, околу тврдењето дека љубовта не е наивна. Пословици 14.15. Глупавиот верува на секој збор. <laughs> Чи значи, любовта не е далеко до... Любовта не е глупава. Глупавиот верува на секој збор, а умниот внимава на својот чекор. Значи, наистина е глупаво да веруваш во се и на секого. Напротив, што не получува Светото Писмо во Прво послание до Солунќаните 5.21? Прво послание до Солунјаните 5.21 и Не заборавам да спомнам, кога ќе го спомнам овој стих, дека бев обвинувам во Велес, дека ги учам верниците ова што, што го учи овој стих. Ова Библијата го учи. Значи, еве што кажува стихот. Прво Солнјаните 5.21 вели, испитувајте се. А мене ми обвинува, зашто сум ги учил верниците да испитуваат се. <laughs> Па тоа е Библијата. Испитувајте се, и задржувајте го доброто, држете се на доброто. Че значи, љубовта таа кој што испитува, че значи, не е љубовта наивна. Не може љубовта сега да каже, знаеш што, овој зборува не вистина, ќе отидеме во евангелска или не знам кај црква и во адвентистички може да слушате не вистина и ќе речете, «Да седиме тука, ќе ослушаме. Од любов ќе ослушаме. Вред, ако ако имате таква способност, како што вели Дак Бачелор, да ја јадете лубеницата, да ги плукате семките, во ред. Ама, сепак, тоа е опасно место. Любовта знае што е вистина, што не е вистина. Значи, не, а, испитувајте се, задржувајте го доброто, а отфрлете го злото. Любовта прави разлик. И 1 Јованово 4.1, познатиот стих 1 Јованово 4.1, испитувајќи ги сите духови, нели тоа беше, прво Иванова 4.1. Возлюбени, возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога. Зошто? Зошто многу лажни пророци излегува во светот. Имате лажни учители еден куп. Значи, љубовта не е наивна. Не можете да верувате на секој и на се. Пример, ако ви дојде некој овде и мири со целиот на алкохол, гледате дека и тешко одржава рамнотежа и ви вели, дајте некој денар, децата дома ми страдаат за леп. Нема да бидете сигурно толку наивни да, да земете и да, да му помогнете, нели? Да му дадете пари, затоа што предпоставувате дека ќе ги искористи за некоје пиво или за било што. Значи, сепак љубовта <laughs> разликува. Не може да верува на се, не во таа смисла. Или, а, имате такви многу примери, не мора да се задржуваме на тоа. Значи, во суштина, тоа треба да го запамнеме. Значи, дека любовта не е наивна, прво. И второ, што значи сега ова, любовта верува во се? Значи, любовта се фокусира на позитивните работи кај другиот, не на негативните. Го гледа најдоброто, ги гледа доблестите, а не слабостите ги, прифате, ги прифаќа најпозитивните мотиви за некоја постапка. Еве, ќе видите некој брат и сестра нешто прави и се обично сме склони да си правиме филм како таа сестра и сега ова ќе го направи. Нешто негативно, значи. Едноставно гјалот не води кон нешто негативно, да мислим. Љубовта не, не го прави тоа. Љубовта верува во се, во таа смисла што верува дека сепак тоа што го прави таа сестра или брат е нешто позитивно. Значи, секоја ше склона да верува на, да гледа на позитивностите. Замислете се, ако вие се задржувате само на негативностите и слабостите кај другите. Еден вај, значи, што вели во пет патот кон Христа. Ако тоа го правите, нема да, би, да ви биде можно да ги сакате, како што Господ ги сака. Нема шанси, че значи, само негативности, само негативности. А мора да бидеме искрени да кажеме, ке највеќе може би со тоа се занимаваме. секам на една мисла на Брадвинко, знаеш да каже, ако имаш да кажеш нешто лошо за братот, затвориш ја устот. Ако имаш некоја пофала да кажеш, качи се на кровот и викај на цел глас. И наистина тоа е љубовта. Мате седма глава. Следната сабота имам поука и може би ова ќе биде опфатено, значи, затоа што насловот на поуката беше проповета на гората, блаженствата, значи, може би ова ќе биде опфатено, затоа што ова е дело од тоа. Седма глава Матеј, познати стихови од први стих до пети, и се собраа околу него фарисеите и некои од книжниците кои беа дошли од Ерусалим. Значи, фарисеите како оние кои што на вистина немале љубовта за, за жала Агапе, и еве во што упаѓале и видува дека некој, оу, се извинувам, Марко читам, значи Матеј 7 глава. Матеј 7 глава, не судете за да не бидете судени. Зошто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. <laughs> Дали го сваќаме ова? Ова е сериозно. Значи, ако јас мислам дека братот е таков и таков, ја сушност, односно Господ на мене гледа и ме мери под истата таа мерка. Јас самиот се осудувам по тој начин. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат? Еве, она склоност, обично да ги гледаме слабостите кај другите, а да не ги гледаме кај, кај себе, како што е Јуда, да речеме, а се фалел со своите доблести, со своите вредности, ама воопшто не ги гледа, бил слаб за своите, слеп за своите слабости. Си зашто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја забележуваш гредата или шумата во твојот око, може би некојаш. Или како ќе му речеш на брата си, дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а пак ете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првен гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на брата си. Ова е она што не е љубов. Љубовта не гледа вака. Љубовта не суди, љубовта секој се задржува на позитивното. Кај другиот, ќе истакнува доблестите. може да си поставяме вакво едно прашање, значи, Еве, секој од нас е грешник, секој од нас знае да падне. Како кога вие ќе паднете, гледате на себе во тие моменти, со кои очи гледате, дали се осудувате онака остро или пак се викате, па нешто, ајде, ќе биде следниот пат. Дали така исто гледате кога некој друг ќе падне? <laughs> Обично сме склони да кажеме, ао, него бива ќе дигнеме раци од него или било што, или ќе го разнасаме кај другите, или не, тоа е тоа, не е љубовта. Значи, еден пример, љубовта се задржува на позитивното, на доблестите. Верува во се, во таа смисла верува во се. Втора работа, љубовта одбива да верува во лоши вести за други. Значи, кога слушате некоја лоша вест, ете, може би не обожавате да озборувате, меѓу тоа, ке тоа е некој онако од прва нема ни да осетите што сака да каже, ќе каже вешто. Некоја лоша вест за братот и сестрата. Любовта одбива да верува во лошите вести за другите. Зошто? Затоа што како прво, еве, јас се учам барам на тоа, до некаде може би има некој напредок кај мене, а, односно, обично ми е тоа правило, ми тоа. сите не сме слаби можеме да паднеме на тоа. Ке слушнеме за некого нешто, одрекла казала од трета, од четврта, од пета, од кој знае од која рака. Не смеете, не смеете да го менувате мислењето на тој, за тој брат или таа сестра. Тоа е многу погубно. Любовта не го прави тоа. Значи, како прво тоа е рекла, казала, може да е рекла, казала, може да од мравка слон да направат луѓето. Значи, вие немате факти, вие немате докази. Значи, любовта е таква која што секојаш верува на најпозитивното. Не се сомничи, значи, любовта не, не, не е сомнежлива, не сомничи. Зачитаме еден стих во Стариот Завет во Второ законие 19 глава, на убава Деветнаесет, петнаесет вели нека не станува еден единствен сведок против човек, ниту за каква вина, ниту за каков злостор. Зошто вака кажано? Па, може ли да случај некој од, од од не знам што, да стане и да истреска некои глупости за мене? Било, што да кажа. Па може да се случи многу лесно. Но дури овде и сведок, ако е сведок, па не се зема во обзир само еден сведок. Така вели? Нека не станува еден единствен сведок против човек ниту за каква вина, ниту за каков злостор. Каков и да е прекршокот, пресудата нека почива врз изјавата на двајца или тројца сведоци. Е, любовта е таква. Значи, любовта, за любовта, значи, она правило вине, се доека не се докаже. Без оглед на тоа што може би слушате. вине, се доека не се докаже, доека нема цврсти докази. Или може да кажеме слободно, подобро да сгрешам верувајки му на некого, отколку не верувајки му. Иако, тука сме паднале, може би, сите, односно сме били изневерени, често пати не, било, било изневерена таа наша доверба кај пратот, кај сестрата, и знаеме да кажеме, е, сега, крај со него, готово, веќе на ништо не му верувам. Ама знаете што значи тоа? Тоа значи подигање на дзид меѓу вас и него. И сега, ако почнеме ние сите се сумничиме еден со друг, а тоа љубовта не е, сите ќе почнеме да подигаме дзидови меѓу себе. И на што ќе личи тоа. Тоа што не е заедница. Тоа не е црква, тоа не е заедница. Не смееме, љубовта верува во се. И тоа е слабо, слаб, и јас сум слаб, и сите сме слаби, и сите можеме да изневериме, некојаш да сгрешиме, и тоа не треба да се откажеме да веруваме во тој брат, во смисла на тоа, значи да гледаме на позитивното, да кажеме, ќе се смени некојаш, ќе се молам за него. Отколку да дзидаме, дзидови да речеме, јас повеќе на него не му верувам. Ми изневерила еднаш, а еднаш, ама па два пати, па три пати, па не. Не смееме да дзидаме дзидови. А, една Четврта работа, како ќе му дојде поред, која што не смееме да забравиме, е многу битна исто така за љубовта, во кој смисла верува во се. Сите ние сме грешници со своји слабости, се дојка сме од оваа страна на историјата или на милоста, дојка сме во времето на милоста, сите ние имаме шанси да се поправиме, така ли или не? Така е, колко и да е некој најлош, се дојка постои времето на милоста, се дојка е Духот Свети тука и делува, Тука можеме да спомнеме дури и нешто страшно, мислам, ако дојдеме до една таква констатација да кажеме оф, оф, за овој нема веќе чар, крај. А тоа исто како сте кажале дека направил хула на светиот дух. Кој тоа може да го знае од нас? И секој од нас има шанси дури и до смртната постела, се дека има време на милост. Любовта верува во тоа дека Бог се уште работи на таа душа. Затоа што, како вели Филипијаните 1.6, ајде да отвориме во Филипијаните 1 глава 6 стих. И тука сме и при крај. Филипијаните 1.6 вели, уверен сум во тоа, Павле, вели, дека оној кој го започна доброто дело во вас, во мене, во сите нас, и ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Значи, Господ прави се, за да тоа дело што го отпочнал во мене, во тебе, во сите нас, и го доврши. А кој сме ние да кажеме дека Значи, ние треба да веруваме во се, дека Господ прави се уште се за таа душа, колку и да е грешна, за да, го, да ја осведочи и да ја доведе до спасение. Ете, тоа е она што љубовта верува во се. Тоа е љубовта. Љубовта не може да отпише никого. И да каже крај. И има некои мисли на некои реформатори од Значи, тоа време од 14, 15, 16 век, не секам кој го кажа ова точно, меѓутоа, вели, ние треба да се бориме за секоја, ова е, некој од оние евангелисти, да кажеме, па затоа така се изразил. Ние треба да се бориме за секоја душа, да, дори ако замине во пеколот, или по наводници, во пропаст, да кажеме, да замине на тој начин што ние ќе го влечеме, ќе го прегркаме, како да кажам, значи ќе едноставно ќе до, на, до крајни а, граници со крајни напори ќе се трудиме да ете Господ го спаси, го повлече назад во спасението. Тоа е љубовта. Се останато нема врска со љубовта. Така да може секој од нас да се тестира, почнувајќи од мене, па понатаму, дали ние се фокусираме на позитивното кај другиот, или пак најчесто ги истакнуваме негативните црти, дали мотивите најчесто на другиот, на неговите постапки ги секојаш ги сметаме дека се зли, односно повеќе сме склони кон тоа, иако не смееме да читаме мотиви, иначе пободи, не можеме, всушност. Дали одбиваме да веруваме во лошите вести за другите, И дали да сме склони да кажеме, Господ веќе заврша, со него никој, никој жив не може да помогне. Далеко од тоа, љубовта верува до крај. И може да кажеме, дори и љубовта верува во се, да го приначиме во љубовта верува секогаш. Така да нека Господ ни помогне да ја имаме и оваа карактеристика, да го отсликуваме на вистински начин Христовиот карактер. Како што Господ не се откажува од нас до последен миг, така и ние да не се откажуваме од браќето, од сестрите, од било која една душа, затоа што Исус го дал животот и за таа душа. Нека му е слава на Бога. Амин.